baixamos outra peza de música de estrena uh -huh. de, de Budiño para poder recibir a Eligio Suevos, que é un dos mm, directivos da, do Centro Galego de, de Lleida. De Lleida, ostras. Que, que, que están preparando as cousas para poder Uh mm, -huh. participar no, na festa maior de, de Lleida. Moi boas tardes, Eligio. Hola, boas tardes, Julio, boas tardes. Boa tarde. Pois, pois eso te porque resulta que estades en plena faena, en pleno traballo para poder levar adiante eh, esa mm, festa maior que eh, o Centro Galego de Lleida sempre ten moitísima actividade para facer. Bueno, sí, xa, bueno, xa fai algún tempo porque tú xa sabes que estas cousas non, <laughs> non se poden improvisar. Sí. E vamos xa meses de alguna maneira traballando para, bueno, para deixar o centro galego, neste caso os galegos que vivimos en Lleida, deixalos o máis alto posible. Eh, hombre, e ademais, ademais tendes actuación este ano pois, de, de primeiro nivel, non? Pois sí, efectivamente, eh, ao final, se me pregunta moi ben como conseguimos, non non sei. O único que te podo decir... <laughs> Como... Que... Con, con moito traballo, con moito traballo. Sí, con moito traballo, eh, moitos contactos, eh, eh, bueno, ya... Eh, bueno, eu sei só <laughs> xo podo decir que conseguimos traer a Real Banda de Gaitas da Diputación de Ourense. Ostras, para o día... Eh, eh, bueno, xa sabes que aquí somos pequenos, pero somos valentes, sabes? Para, para que día vai ser eso? <laughs> Bueno, pois eh, é eh, por, por día 13 de maio, eh, que é sábado. Un sábado. Uh -huh. eh, sábado, eh, eh, mm, temos previsto facer un pasacalles que saldría, que saldrá, se non hai novedad desde da plaza do do Concello, do Concello bueno, do Ayuntamento, da Paería, como chaman aquí en Lleida, uh eh? -huh. a, as cinco e media, que vai finalizar na Iglesia da San, bueno, que é na Plaza Cataluña, con un recorrido de unos 800 metros ou uh eh? -huh. metros máis ou menos. Uh -huh. E despois, a continuación, sobre as 19 horas, farán unha actuación dunha hora na Plaza Ricardo Viñes aquí da, da ciudade, uh -huh. exactamente. Ah, bueno, eh, esperemos que todo salga ben, eh, eh, para nos é unha bueno, unha ilusión e, eh, eh, bueno, un, un orgullo porque, bueno, a verdad eh, como vos sabedes a banda é, é da, o número un a nivel galego, por lo menos eh, eh, bueno, eu a verdad estou moi ilusionado estades todos invitados. Eh, estades invitados a presenciar a a actuación é, eh, bueno, xa que pagar a merenda, xa sabes que os galegos sempre pagamos a merenda. <laughs> Exactamente. Ben, sí, señor. A partir, ten, ten, tendes previsto a participación desa de real banda de gaitas de, mm, da Diputación de Ourense, pero tamén cada ano facedes algo que relacionado precisamente pa, para, para aumentar o valor do, dos galegos en, Catal eh. en Galiz, en, en, en Lleida concretamente, eh, sempre tendes, pois eso, un, un, un, unha posta en escena importante, non? Sí, a ver, nós xa sabes, pois eh, nós participamos na, na ofrenda floral con nosos traxes típicos galegos, sí. a ofrenda floral, de, pero isto faise o día de San Anastasio, que é o patrón daqui de Lleida, ah. que é ah. o día 11, que iso é o, o jueves, facamente o 11 de maio, non? Sí, sí, sí. sí. E, eh, ya sube despois tamén Bueno, eh, participamos nunha demostración gastronómica que se faso nos campos galicios claro. a participación de, de, bueno, donde expomos o nosa casa mm. co, con pulpo, bueno, con todos os nosos produtos da lá. Mm. O que pasa que este ano, debido un pouco ás circunstancias eh, tal, eh, pois Eh, ah, porque isto faz a nivel federativo, pois pues, sabedes que aquí en Lleida pertenece unha federación de claro, todo, de, de, todos os centros de aquí, de, de, bueno, todos os que estamos... As casas regionais, claro sí. que sí. Exactamente. Este ano, por, decide, por non chegar a acordos co, co ayuntamento, decidiso non, non participar. Espero que eh, pro ano que ven, se non hai novedade, pois, eh, pois eh, efectivamente podamos participar. Pero nós, en compensación, eh, pois vamos a facer a, fe, a festa do pulpo, temos proxecto, non, todavía non acordamos o día, e temos proxecto de fazer a festa do pulpo por, eh, aí por mes de junio, a primeiros de junio. Uh -huh. eh, eh, bueno, tamén cando teña a fecha, pois a volo comunicar aí, e, eh, eh, como sempre, estades invitados aquí claro. a, a esta ciudade eh, que dentro do que cabe, pois eh, tamén é moi bonita. Hombre, e tanto. De... É unha cidade, é unha cidade moi monumental, moi, eh? Moi, é moi acolledora que sempre que vamos aí sempre nos reciben con moitísimo cariño bueno, e eh, eh, a verdade é que pasamos moi ben eu falaba amigo pechado con Xulio si o Glorio Verali gloria nos daban. A verdade que sí que nos tratan unha maravilla. Eh, bueno, es, ese centro galego tamén, si non poden si non podedes facer ofer, ofrender ofer, ofertar os produtos galegos ali na, na feira dos Campos Elíseos, sí que poden achegarse precisamente ao vosso centro que ali poden disfrutar Hombre, do, de todos os produtos sí. galegos, non? Bueno, eh, nós temos temos aquí o noso centro que, que se compón dunha cafetería con un comedor... Restaurante... Con un, restaurante, eso, que eso, pues, temos un concesionario, o, o bueno, temos arrendado, mm. donde se expón o, con produtos, intentamos que veñan produtos da área de Galicia, Home, eu esperaba que houbera máis, pero bueno, temos os, os imprescindibles que le dicir. Exactamente. ¿no? E depois nós temos aquí un local en guapo, que as nosas oficinas e tal, Eh, bueno, isto, eh, como sabedes, nos moito moito esforzo aos socios de fai moitos anos. Sí. Eh, eh, bueno, que sabedes que é un centro de propiedade nosa. Uh -huh. eh, eh, bueno, nos intentamos seguir, xa sabedes que tuvemos un presidente que fai un ano como reu, Fai. o señor Terceiro, que foi un presidente modelo. Moi eh, activo. Bueno, sí, -huh. Eh, e, eh, eh, bueno, nos intentamos continuar, pois, máis ou menos, por lo menos, se non é igual, por lo menos eh, eh, mm, se non é mellor, por lo menos é igual. Compre. Seguir a tarefa, non? Seguir a mesma línea, non? Claro sí, que sí, é verdade que a, ver, a verdade que estades moi ben. Ademais teño teño te dito tamén que que vades a celebrar as letras galegas uh, no mes no mes eh, seguinte, eh, bueno, non? Temos previsto tamén para... Para o mes seguinte, non? Sí, pois mes siguiente, ostra, ahora, eh, a verdad, no me acuerdo muy no sé qué día es de junio, que tenemos aquí también previsto que, no, que colaboran con nos mm. o grupo Fora Follas que nos vendrá aí de, de Barcelona. Ai, eh, sí, sí. sí. señor Anxo, Anxo. el señor Anxo a frente. Muy ben, eh, bien. ben. Unos anos que estuvo aquí eh, foi foi algo moi eh, moi guapo, moi, unha actuación moi, moi, moi aplaudida, non? Sí, ademais, eh, pero tendes sí. un, un, un, un sitio especial, non? Posto que teño entendido sí, que... Temos, eh, a verdad, eh, eh esto fagremos, eh, xa vos confirmarei o día que... Bueno, está previsto, pero ahora non me acordo. Vale, vale, vale, eh, no, tranquilo. Eh, non sei o día exacto, pero é un sábado, uh eh. -huh. entonces eh, eh, bueno, eh, bueno, dentro de un mes más ou menos. Sí. Eh, entonces é eh, nun sitio emblemático que lle chaman Estudios Islerdenses. Eso é, eso é. un hospital de medieval, bueno, sí, sí, único sí. hospital que había de medieval, bueno, que está convertido eh, en, centro de museo, ya hai un pues un unha sala eh, Espre muy, es, especial, sí. moi bonita, moi bonita, sí, moi sí. bonita que además tú Xulio Xa estive. Vela, de hecho, algunha conferencia na mesma, non? É, claro. a verdade, moi guapo. Eh, sí. É un sitio extraordinario e ademais que tendes previsto, según teño o que, o que me confirmaches a mi colpechado en algunha ocasión foi que, que, que, que participa moitísima xente e ya, ya o mundo o mundo da cultura de Lleida está eh, pois moi centrado cando facedes as, a celebración das letras e este ano dedicado a, a Paco del Riedo vai a ser sí, extraordinario. Hombre, vai ser máis. Seguro que teredes moitísimo éximo. Xa tu dixemos, xa dixemos máis dunha vez. Nós somos talismán para as persoas coas que falamos, por lo tanto, teredes moitísimo éxito éxito e, e moita sorte. Ah, bueno, nos, eh, como che digo, bueno, aquí non, non hai tantos gallegos como, como é normal, como por aí sí. por Barcelona, non? pero pero bueno, pues, a verdad os que estamos no pues, no centro galego, pues, intentamos estar moi unidos e, e intentar, pues bueno, participar en todos os datos e sobre todo en cousas que, que bueno, que nos representan a, a nosa Galicia, comprende? Hombre, tanto que sí. Eh, eh, bueno, mm, o único que nos fai falta, pois, eh, bueno, eh, traer a nos que, que nos quedamos sin, sin grupo, Ah. Eh, eh eso é claro que nós tiñamos un grupo importante así como unha coral das mellores que esos uh -huh. que claro. a nivel centro de Cataluña pero bueno, intentamos suplirlo é que queres que che diga eu estou super orgulloso de conseguir que eh, de que nos visite a Real Banda de Gaitas de Ourense eh, sí. gracias a Xunta de Galicia que colabora Moi ah, ben. Bueno, eh, eh, tamén supoño que o director da mesma banda, supoño que il acedeu con gusto virnos Hombre, a, tanto que sí. Claro, claro, claro, xo eh, eh, eh e máis o seu en, fillo en, en servicial, sí, sí. Óscar, me parece que se chama. A verdade é que tenedes moitísimas escoita, que vos seguides a liña de traballo e, a, con moitísimo esforzo e tendes un equipazo fantástico que hai que felicitar a esa presidenta e, e a todos os que formades ese, esa xunta directiva posto que continuades coa revista continuades coas festas de, de non sei, o Breogán sí, sí, sí, sí. ya, ya calzotada bueno, yo ya, ya, ya, ya, no, ya matanza bueno, sí, bueno. Sí, no, bueno, xa, xa sabedes fixamos a matanza eh, con, con moita participación participación de xente claro. eh, fixemos tamén a calzotada eh, ves, eso que, bueno, todos vámonos facendo máis maiores a <laughs> renovación que é o problema de todas as casas mm, bueno, a xente xoven pois non, non a veces costalle, non, eh, costalle máis, non? pouco, a verdad pero bueno, eh, que digo eu, nós hasta que morramos estaremos na brecha. <laughs> logo, pois <laughs> que hai que fe que elige, que hai que felicitarvos. De verdade que estades traballando con arreo para que a, eh. o, o, o, non sei, o sentimento e a forma de a, a cultura galega aí está presente. Eh, elixio, Elixio, sí. dicías hai un momentiño que non había tanto galego aí en Lleida, como hai, por exemplo, aquí en Barcelona, Cornellá, Hospitalet, e, e todos estes arredores que ti ben coñeces. Pero aí tades os mellores. amigo. <laughs> bueno, eh, <laughs> bueno, os mellores, xa sabes, eh, eu non, non... A ver, eu que me sinto moi galego, eso está claro. Hombre. Pero, eh, eh, bueno, somos poucos, pero ben avenidos. Eso está claro. Eh, exactamente. Con moito esforzo, Ah, bueno, tal vez, eh, a ver, cando somos poucos facemos <laughs> esforzo doble, porque senón, senón andamos chegado, compre. <laughs> Lógico, sí, sí. <laughs> Eso é. Eh, bueno, aunque sí que a verdad que non facemos que podemos, eh, pero a verdad que nos axuda moita xente, sobre todo aí de Barcelona, como é o Xulio, ah, varios ah, todos. colaboradores máis, eh, nós xa sabedes que pertenecemos a a, a, a Federación sí. con saudade que nos ven a colaborar algunha vez co, co grupos de baile, mm. -hmm. igual que os de Badalona tamén. Mm. -hmm. Eh, bueno, eu digo, bueno, pois pues eu non creo que moi ben os do Cornellá, pero, pero, bueno, pero eh, tamén eh, están tamén están accesibles para poder sí, tamén, participar tamén, con sí, vosotros, sí, sí. de verdade que sí. Non bueno, faltaría máis. Que que, es que che digo, eh, mm, seguides facendo tamén eh, eses campeonatos de tute, brisca e eh, eh, yo, bueno, yo padboard. Eh, sí, sí, eso cuando cuando eh, cuando la, la semana cultural. Sí, cuando nos toca A semana cultural que facemos sempre é, eh, eh, que fai no, caer por o, por o carnaval sí. uh -huh. que facemos a asamblea no? sempre facemos a semana cultural facemos coincidir co, co carnaval. Entón, ah. un desos días desa semana dedicamos efectivamente a xogos de mesos. Moi ben, no, estupendo. Entón, a brisca Eh, bueno, aquí hai unha muller supercampeona, é eh, eso que ten Ah, <laughs> Coño, é <laughs> logo. Bueno, como, a, como as da lá de... No, bueno, sí, sí, sí. Está, está ben, está ben. Bueno, pues no era... exactamente. Pues, bueno, esas redes, non sei que as cousas hai que manteñelas. Eh, exactamente, claro. O magosto, e eh, sobre todo, eu que son dun sitio que hai moitas castañas, eh, eh, eh, bueno, isto nos, escoita, eh, eh, nos estades invitados gratis, non só vos, senón todos os socios, xo, eh, se queredes vir, eh, No, non temos moito diñeiro, pero para eso temos diñeiro. Para eso, pa eso hai suficiente. Sacase dun eh, sitio. De verdade. Pois Eligio, que, que che desexamos que vos desexamos moitísima sorte, moitísimos éxitos nese, nesa tarefa que estades facendo, que poñedes en valor pois a cultura galega e que dades a coñecer moitísimo pois ese aprecio e cariño que, que en Lleida tamén existe por, por culpa do, do, do, do Camiño de Santiago, non? Que hai moitísima xente moi relacionada con vosotros sí. precisamente porque eh, porque sí. Eh. hai hai moito cariño por, por por, bueno, para a cultura nós, galega. Nos, eh, eh, bueno, sei se sabedes que nós somos pra, patrocinadores, por decirlo de alguna maneira, mm. de aquí eh, hai unha capilla dedicada ao San Jaume, sí, que dice sí. que, que cando Santiago pasou aquí por Lleida, mm -hmm. eh, por a noite que, bueno, clavou unha, unha, unha espina, espina no pé, sí. eh, un pincho, entonces eh, como non vía, eh, veo un, un ángel con un fanalé, con un farol, sí. eh, ou, ah. ou con un candil, supoño, a verdade. Sí. Sí, sí, sí, sí, eh, sí. entonces axudoulle a, a sacar a espina, espiña. entonces quedou a tradición, dice, que eh, o fanalé, o fanalé chamañequi eh, bueno, que eh, te levan o día de Santiago, pois, pues, hai unha dedicado a esa, un día dedicado a isto, ¿no? Claro. como centro galego patrocinamos un premio para pa, pa dar a conocer pues eso o día de o día de Santiago. Muy bien, muy bien. Eh, pois, pois de verdad que para non ser un placer eh, uh -huh. había tempo que non te non vos incomodábamos para poder falar de, de, do Centro Galego de Lleida que ten unha trayectoria enorme xa son moitos anos, non? Pois mira, eu se queres que che diga estou en, eh, en eh, levo pois sobre uns 40 anos en, en xuntas diferentes pois xa ves eh, son, quero ser que xa son bello, pero bueno <laughs> sí, sí. Pero... pero eu me sinto xoven todavía pero... eh, eh, bueno, eh, sí que se eu levo 40 anos o centro máis ou menos fundouse sobre o ano 70, bueno, 1975 máis ou menos pois é, é dos máis antigos de Cataluña, non? Bueno, bueno, ya despois do, supoño que do Centro Galego de aí da Ramba, pois, <laughs> pois supoño que será dos máis antigos. E eh, bueno, ah. houve moita xente con moito interés en que isto saquera para diante, e eh, bueno, tú eres moi conocedor desto. De ademais, además, seguides, seguides con moitísimo sí. cariño. No, no, seguimos, moitísimo, seguimos, seguimos. Con moitísimo cariño, non? A verdade que... Por... Sí. É moito aprecio da propia cidade que vos visita, non? Uh -huh. Pois pues sí, bueno, eh, sabes o que pasa Que a non sei que Ah, eh, eh, sentimos, en primeiro lugar, sentimos moi orgullosos de ser galegos, pero a nos aquí tenemos moita aprecia, moito en valor, a xente mm, de aquí, mm, claro. eh, a nivel institucional, eh, no, pois, pues, eh, cando nos juntamos, por pues, eh, por exemplo, na federación que somos cinco casas federadas, pois, sí. eh, eh, bueno, eh, cando nos falamos ou decimos algo, os galegos tenos moito en conta claro. e moito respeto e moito cariño. E, e, ademais, e ademais que que no, no restaurante, no, na casa, pois ofrecedes produtos galegos de primeira calidade, o sea, é que é, eh, é un, un valor tamén engadido, que tamén é cultura a gastronomía. Bueno, supoño que sí, bueno, nos <laughs> aquí a, a, os que tengo a concesión que ten, pois, aunque non son galegos, bueno, intentaron incluso fazer algún algún cursillo, foron alá, sí, eh, sí. Eh, tal, bueno, estuveron ali un tempo para máis ou menos para conocer un pouco a nosa cociña e tal. Mm. Bueno, eh, eh, a ver, como, como un galego xa te digo que non é, eh? non bueno. está pouco pero bueno, que o fan ben. Digno, ten sí, plato, sí. sí. ten platos bastante típicos de lá, sí. bastante acertados, exactamente. Moi ben, moi ben, moi ben. pois, ademais, hai sempre hai unha boa aí, eh, botalles unha man, dicirles, non, isto vai así, isto vai a doutra. <laughs> bueno, hai a vos, hai a vos, escoita, ahora a vos, por, por eso, eu, eu que xa son a Tamén. Xa, eh, bueno, <laughs> xa vamos quedando poucos, ahora ven quedando os nosos fillos, E, eh, sí. bueno, nosos fillos, pois, bueno, algúns sí, intentan con, eh, seguir pa diante, outros, pois, non sinten igual que anoche, eso é lógico, penso eu, eh? Pero vamos, nós de momento estamos aquí ya aguantamos e, eh, eh, bueno, eh, eh, eu penso que aínda temos un pouco de marcha, sí. Muy ben, moi de, de todos os xitos merecedes o aplauso e os parabéns por o vos traballo que, que, que realizades. Sí, eh, bueno, pois que que teñades moitísimo éxito, moito moitas grazas por facilitarnos a información e que disfrutedes desa real banda de gaitas que non todo o mundo ou non todos os galegos de Cataluña Coruña son capaces de traer a banda de gaitas de a Real Banda, de Real Banda de Gaitas de, de Ourense. De, bueno, pues, Noraboa. Eu eh, eh, vos agradezco as vosas palabras de apoio e, eh, e tamén de darlle publicidade aquí a, a, a, a nosa casa, non? O doso centro e, galego, bueno, sí. vos digo, vos tades, pero invitados de verdad, non? No gracias, gracias. Tamén, Xas... eh, senón, para que vedes que falo en serio, comproballo e videbras, <laughs> sí, sí. aparte de presenciar a actuación da banda, eh, eh, vades a, eh, a, a eh, invitávos a cenar vale, porque, sí, sí. porque ves, eh, pero non só vos tamén pode vir toda a xente Todo, que, que considere todos bueno, que, que queiran de os que queiran disfrutar desa de gran banda. Claro que ah, sí. bueno, se ven dormir, pois pues, cuadra non podemos invitar a cenar dormir. <laughs> bueno, pero algo, algo por lo menos unha queimada así que os invitaremos despois de que cene. <laughs> Exactamente, <laughs> de que vayan quentes. Moitísimas grazas, Eligio. Veña, vale. non te Oye. incomodamos máis, veña. Venga, pues, no, non te preocupes, foi un placer, e eh, eh, bueno, graciña por a vosa colaboración, e gracias tamén a vosa, a vosa labor que facedes vale. na radio, que é moi importante, sobre todo pa, por gallegos que, que sentimos moita moita añoranza e tal. Así que un abrazo moi forte Eh, ya está sempre, hasta cando que Moi, moi, moi ben, Eligio, pois. un aperta moi forte. Hasta logo, hasta logo. Igualmente, hasta logueño. Hasta logo. Chao, chao. chao. Adeu, adeu, Vamos a poñer outro bocadiño de músico para despedir a Eligio. Estes de Lleida traballan... Bueno, estos traballan con, arreo, eh. Con corazón, é eh, verdad. Sí, señor. Vamos alá. Ven onda mí por lavar la ferida volvo a sentir alumé vida. Quédate